Այժմ լուրերի թողարկումն է։ Նախ խորվանորությունների մասին համարոտ։ Այսօր կանանց միջազգային օրն է։ Շտաբային մարզումներ Արցախի պաշտպանության բանակում։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ռազմական ճանապարհ չկա։ Ազատ հայրենիքի կանանց խորհուրդն այցելել է Դադիվանքում հրդեհից դուժած ընտանիքին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Այսօր մարտի 8-ն է կանանց միջազգային օրը։ Մարտի 8-ը հին հայկական տոմարով տարվա 7-րդ ամսվա Մեհեկանի 30-րդ օրն է, որ համաձայն Ղևոնդալիշանի հին հավատքաշխատության կոչվում էր գիշերավար։ Մարտի 8-ը որպես կանանց միջազգային օր հռչակվել է 1910 թվականին երկրորդ ինտերնացիոնալի կոնգրեսի որոշմամբ՝ ի պատիվ ամբողջ աշխարհի աշխատավոր կանանց։ Տոնի իմաստը հետագայում վերափոխվել ու վերածվել է գառնան սիրո եւ կանացիության տոնի։ Որպես տոնական այն ներկայումս ոչ աշխատանքային է հետխորթային տարածքի երկրներում, այդ թվում Հայաստանում եւ Արցախում։ Մարտի 8-ը գառնան առաջին տոնն է, որ զուգահեռվելով Զարթոնք ապրող մայր բնության հետ կրում է նրա ամենաչքնաղ երևույթ երևույթի կանանց հանրության անունը։ Շնորհավոր ձեր տոնը սիրելի կանայք, մայրեր, քույրեր, տիկնայք, դստրեր, թորնուհիներ։ Ամենայն բարիք ձեզ, առողջություն, երջանկություն, նվիրական երազանքների իրականացում։ Կանանց միջազգային օրվա արդիվ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել։ Ուղերձում ասված է. «Սիրելի կանայք, Արցախի հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմանունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ կանանց միջազգային օրվա արդիվ։ Բնությունը ձեզ շռայլորեն օժտել է ջերմությամբ ու հոգատարությամբ, ներփությամբ ու քնքշանքով, գեղեցկությամբ ու հմայքով միաժամանակ ձեզ տվել է անսահման համբերություն ու մեծ հոգի, անսպառ ուժ ու կորով, որ เป զի կարողանաք արժանավայել կերպով իրականացնել ձեր առաքելությունը կյանքում, գրել ձեր ուսերին ծանրացած բեռը։ Մեր տղամարդկանց պարտքն է անել հնարավորը այդ բեռը թեթևացնելու, ձեր հոգսերը կիսելու, ձեր կյանքը երջանիկ ու անհոգ դարձնելու համար, որ เป զի դուք միշտ պաշտպանված ու անվտանգ զգաք ձեզ, ապրեք հանգիստ ու խաղաղ, զբաղվեք ձեր սիրած գործով տանը թե դրսում։ Մենք երախտապարտ ենք ձեզ այն ամենի համար, ինչ անում եք դուք հանուն ձեր ընտանիքների, հանուն հայրենի երկրի ու ժողովրդի թանկագին մայրեր, տատեր, դստրեր, քույրեր ու կանայք արցախուհիներ։ Իմ անկեղծ մաղթանքն է, որ դուք ձեր հարազատներն ու մերձավորները միշտ լինեք առողջ եւ ուրախ, որ ձեր ընտանիքներում միշտ վառ լինի օջախի կրակը, անպակաս ցնծությունն ու բերկրանքը, սերն ու լիությունը։ Թող հաջողություն ուղեկցի ձեզ ձեր ամբողջ կյանքում ասված է Արցախի նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Կանանց տոնի նախորային նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ Տիկին Ռիտա Սարգսյանը նախագահի նստավայրում հյուրընկալել են տարբեր բնակավարներում ներդրում ունեցած իրենց արդյունավետ եւ բարեխիղճ աշխատանքով աչքի ընկած մի խումբ կանանց, ինչպես նաեւ բազմազավակ ծնողների։ Հանրապետության նախագահը շնորհավորել է հանդիպման մասնակիցներին եւ իդեմս նրանց հանրապետության բոլոր կանանց գալիք տոնի արդիվ։ Որևէ հասարակություն ժամանակակից եւ կայացած լինելու մասին հնարավոր է խոսել դրանում կանած ունեցած դերակատարության համատեքստում։ Եթե տվյալ հասարակության մեջ կանայք լուրջ դերակատարներ չեն, ապա այդ հասարակությունը երբեք չի կարող կոչվել արդի եւ ժամանակակից։ Նախագահը պետական բարձր պարգևներով խրախուսել է նստավայրում հիրուն կալված կանանց, իսկ բազմազավակ ցնողներին դրամական պարգևով։ Կանանց տոնի արդի շնորհավորական ուղերձ է հղել նաև Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Նշանակալի այս տոնը եւս մեկ առիթ է վերարժևորելու մեր ժողովրդի կյանքում կանանց, մեր մայրերի, քույրերի ու դստրերի անուրանալի դերակատարությունը, ասված է Գարեգին երկրորդի ուղերձում։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության բաժնի նախաձեռնությամբ 3 Valex Garden Hotel հյուրանոցային համալիրում կազմակերպված երեկոն նվիրված էր կանանց միջազգային տոնորվան։ Միջոցառմանը երկերով, բարերով, երաժշտական կատարումներով հանդես են եկել Ստեփանակերտի արվեստի դպրոցի սաները։ Քաղաքապետարանի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության բաժնի պետ Կարինե Հարությունյանի խոսքով նման ձևաչափով միջոցառումների կազմակերպումը յուրաքանչյուր կնոջ օրն ավելի գեղեցիկ ու յուրովի է դարձնում։ Արցախի ժողովրդական երգչուհի Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, Հայաստանի Պետական ֆիլհարմոնիայի Արցախի մասնաճյուղի մանկապատանեկան խմբի տնօրեն եւ գեղարվեստական ղեկավար Նաիրուհի Ալավերդյանը շնորհավորելով միջոցառման մասնակիցներին նրանց մաղթել է գառնանային տրամադրություն։ Երեկոյին ներկա էր Արցախի Հանրապետության առաջին տիկին Անահիտ Սահակյանը։ Արցախցի կանանց տոնը հերախոսակապով շնորհավորել են Հադրութի եւ Քաշաթաղի շրջանների մեր արտահասթիկային թղթակիցներ Էդուարդ Ավթյանը եւ Զոհրա Բրկոյանը։ Այսօր եւս մեկ առիթ է գնահատելու, արժևորելու կնոջ աշխատանքը, արտահայտելու մեր երախտագիտությունը, սերն ու հարգանքը։ Այսօր ամենուր լինի դա պաշտպանության ոլորտ, կրթության, առողջապահության, պետական կառավարման համակարգ, դինի միշտ ունեցել է իր ուրույն տեղը։ Նա եղել է եւ կա ռազմի դաշտում, ջուղերի եւ քաղաքների վերականգնման աշխատանքներում, զգալի ավանդունի Արցախի անկախության, անկախ պետականության կերտման եւ զարգացման գործում։ Նրանք են կերտել արժանի սերունդ, որը իր սխրանքներով հաղթանակ տարան Արցախյան գոյամարտում եւ ապրիլյան քարորիա պատեր պատերազմում։ Օգնելով առիթից գլուխ եմ խոնարհում զոհված ազատամարտիկների մայրերի առաջ եւ շնորհավորում եմ Արցախի կանանց քույրերին, աղջիկներին գառնային այլ գեղեցիկ տոնի մարտի 8-ի արքիվ, մաղթելով նրանց առողջություն, երջանիկ կյանք, խաղաղություն, ամենալավն ու բարին։ Օրվա արդիվ շրջանի կանանց նորավորական ուղերձն եղել Խաչաթաղի շրջվարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը, ով հատկապես կարևորել է մեր մայրերի դերը, ովքեր այս պատմական ժամանակաշրջանում հայրենասեր ծերունդ են դարձրել։ Բանակում որդու ունեցող մայրերին հաղթել է, որ նրանց ավատները խաղաղությամբ ծառային, երկրում վերադառնան, ողջ ու առնած։ Կարևորել է նաև այն, որ կանայք այսօր տղամարդկանց փոխին անմիջականորեն մասնակցում են մեր շրջանը։ Ողջ Արցախը եմայր հայրենիքի կայացման ու ներշնացման հայրենանվեր գործին եւ հավելում է։ Իրելի մայրեր, ուրեր, կանայք, ծուցեր, երեք առողջ երթանի թող հաջողությունը եւ ուրախություն պետք ունեն ձեր եւ ձեր հարազատ բարեկամներ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Մարտի 7-ին Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարության պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևո Մնացականյանի ղեկավարությամբ անցկացվել են շտաբային մարզումներ, որոնց ընթացքում իրենց գործառութային պարտականություններից բխող խնդիրներն են իրականացրել պաշտպանության բանակի շտաբի բաժիներն ու ծառայությունները։ Շտաբային մարզումների ընթացքում հստակեցվել են մասնակիցների անելիքները, ճշգրտվել այն գործողությունների համալիրն ու դրանց իրականացման հերթականությունը, որոնք նպատակ են հետապնդում հավանական պատերազմական պայմաններում գործել շատ ավելի արդյունավետ, իսկ ղեկավարության կողմից ընդունվող որոշումները դարձնել առավել իրատեսական։ Մարզումների արդյունքում կատարելագործվել են սպաների գործնական հմտություններն ու գործառութային պարտականությունները, բարձրացել է պաշտպանության բանակի վարչության ներդաշնակման աստիճանը։ Չնայած ներկայիս ստատուս քվոն չի կարող երկարաժամկետ հեռանկարում պահպանվել, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ռազմական ճանապարհ չկա։ Այս մասին ասել է Յակոմինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Էնդրյու Շոֆերը։ Նա ընդգծել է, որ ԱՄՆ-ն աջակցում է հակամարտության կարգավորման հարցով բանակցային գործընթացին եւ կշարունակի ակտիվ փոխգործակցությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ որպես Յակոմինսկի խմբի համանախագահ։ ԱՄՆ երկարաժամկետ քաղաքականությունը, որը կիսում են Մինսկի խմբի համանախագահները, այն է, որ արդարացի կարգավորումը պետք է հիմնված լինի միջազգային իրավունքի սկզբունքների վրա, նշել է նա։ Շեշտելով, որ ԱՄՆ-ն որպես միջնորդ երկիր կողմնակից է բանակցային գործընթացին Յակոմինսկի խմբի շրջանակներում, շոֆերը նշել է, որ համանախագահները պատրաստ են աշխատել կողմերի հետ ցանկացած ձևաչափով, որը կնպաստի երկարաժամկետ կարգավորմանը։ Խոսելով ՀԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի թիմի ընդլայնման հարցի մասին, շոֆերն ասել է, որ այդ քայլը կդառնա շփման գծում լարվածության թուլացմանը կողմերի հանձնառության վկայությունը։ Համանախագահի խոսքով բանակցային գործընթացում դրական առաջընթացի համար անհրաժեշտ են շարունակական անկեղծ ջանքերն ինչպես հակամարտության կողմերի, այնպես էլ համանախագահների եւ միջազգային հանրության, ինչը վերջին հաշվով հակամարտող կողմերից դժվար որոշումների ընդունում կպահանջի։ Տարածաշրջան հերթական այցի ժամկետի մասին հարցին շոֆերը պատասխանել է, որ Մինսկի խմբի համանախագահներն այս պահին չունեն հստակ գրաֆիկ այդ հարցով, բայց կշարունակեն խորհրդակցությունները կողմերի հետ նկատի առնելով տարածաշրջանում տեղի ունենալիք ընտրությունները։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության Միացյալ Շտաբի պետ Անատոլի Սիդորովի հայտարարությունը, որ պատերազմի դեպքում ՀԱՊԿ-ն չի պաշտպանելու Արցախն Ադրբեջանից, Պետք չէ ուղիղ հասկանալ եւ պետք է նկատի ունենալ մի շարք այլ հանգամանքներ։ Մասնավորապես Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վերջին մեծ ասուլիսում Ռուսաստանի զենքերի զինատեսակների մասին հայտարարությունը։ Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի աշտակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Նախ այս պատերազմի ժամանակ ի վերջո մենք մեր ուժերով ենք Ադրբեջանի սանձազերծել, ուրիշ բան որ կան այլ հարցեր։ ՀԱՊԿ-ն իրոք հավաքական կազմակերպություն է եւ այստեղ կան երկրներ, որ որոնք բացահայտորեն սատարում են Ադրբեջանին, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Արցախում արկա գյուղատնտեսական տեխնիկայի հավաքակայանը բավարար է հանրապետության գյուղոլորտի աշխատանքներն ամբողջ ծավալով ժամանակին կատարելու համար, սակայն այն շարունակական թարմացման խնդիր ունի։ Այս մասին ասել է գյուղնախարար Ժիրայր Միրզոյանը, ընդգծելով, որ ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ գյուղտեխնիկայի հետ կապված առաջացող խնդիրները պայմանավորված են լինում հիմնականում աշխատանքի ոչ ճիշտ կազմակերպման հետ։ Շարունակելու ենք նոր գյուղտեխնիկայի ձեռքբերման եւ դրանք ֆերմերներին լիզինգային եղանակով պետական աջակցություն աջակցության տրամադրման ծրագիրը։ 2017 թվականին Արցախը ներկրվել գերմանական արտադրության եւս 10 տրակտոր։ Այս տարի կոմբայնների եւ տրակտորների նոր խմբաքանակ է ներկրվելու նշել է նախարարը։ Արցախի ազատ հայրենի կուսակցության կանանց խորհուրդն այցել է Շաումյանի շրջանի Դադիվան գյուղում փետրվարի 22-ին արձանագրված հրդեհի հետևանքով ողբերգություն ապրած ընտանիքին։ Հրդեհից ողջ ունեցվածքը կորցրած ընտանիքին կանանց խորհուրդը նվիրել է կենցաղային առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ եւ գույք։ Մեր հայրենակցի հանդեպ ուշադրությունն ու սրտացավությունը մեզ բերել դադիվանք։ Աստվածատուրյաների ընտանիքը մեծ ողբերգություն է ապրել, կորցնելով երկու անչափահաս երեխաներին, ինչպես նաև տունը եւ ունեցվածքը։ Խոսեցինք, մխիթարեցինք եւ գոտեպնդեցինք ընտանիքի անդամներին, նրանց հանձնելով նաև մեր համեստ նվերները։ Հուսով ենք արագ կհաղթարեն ցավը եւ մեր բարոյական եւ նյութական աջակցությունն այս առումով մի փոքր դարման կլինի նրանց համար, ասել է կանանց խորհրդի ղեկավար Ռոմելա Դադայանը։ Եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անբավարարություն, անձրև եւ ամպրոպ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Հնարավոր է քամուշ գնացում մինչև 20-ից 25 մետր։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 7-ից 10, ցերեկը 14-ից 17 աստիճան